الله نبيه بخلق, بخلق الصبر فقال واصبر وما صبرك إلا بالله وقال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وأمر الله به المؤمنين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا أيها الإخوة الكرام اعلموا أن الصبر من أعظم خصال الخير وتحلوا به في جميع أحوالكم واصبروا على ما ينالكم واصبروا على ما ينالكم من الخير والشر فإن الإنسان في هذه الدنيا يبتلى بالخير والشر فهو بحاجة إلى الصبر وهو نصف الإيمان فإن الإيمان نصفان نصف هو صبر ونصف هو شكر والصبر هو حبس النفس وهو على ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة فالأول هو الصبر على طاعة الله فمما لا شك فيه أن في الطاعة مشقة ففي الصلاة إتعاب للبدن وحرمان من النوم وفي الصوم مشقة الجوع والعطش ومنع النفس من تناول شهواتها وفي الصدقة بذل للمال المحبوب إلى النفوس وفي الحياة وفي الجهاد تعرض للخطر بالقتل والجراح ففيها فهذه الأشياء لا تلائم طبيعة الإنسان فلذلك أيها الإخوة فإن الصبر مطية للمؤمن لابد أن يتحلى بها أما بعدكم شكور الله سبحانه وتعالى نكون تكيا رحمنا أواني زنفكي متموات محمد صلى الله عليه وسلم أتنبودكم شكور الله سبحانه وتعالى ونعم مبالي مبالي ميونغوني ونعمة يا الله سبحانه وتعالى جويته نعمة يا إسلامه Hii ndio neema kubwa kuliko neema yote. Neema ya Uislamu ni neema ambayo watu hupatwa kwa ajili ya mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anampatia mali anayempenda na asiyempenda, lakini hawezi mpatia imani na Uislamu isipokuwa kwa yule mtu ambaye anampenda. Hiyo ni neema kuliko neema yote kubwa. Uh, neema ya pili ni neema ya kufikiwa na siku tukufu kama hii ya leo, siku ya Ijumaa, ambayo ni siku bora katika kuliko siku zote za wiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairu yaumin tala'at fihi shams, yani siku bora ambayo jua inachomoza ndani yake ni siku ya Ijumaa. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila aljanna wa fihi ukhrija minna Siku ya Ijumaa ndo siku ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameumba baba yetu Adam alayhi salam, na ndio siku ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwingiza baba yetu Adam peponi, na siku ya Ijumaa ndio siku ambayo ametolewa katika pepo na kuletwa hapa duniani au kwa ardhi na hakuna siku ambayo itasimama kiama isipokuwa katika siku ya Ijumaa. Kwa hivyo eh, hiyo ni neema kubwa ndugu zanguni, tunafaa tushukuru na tu, tuwe ni wenye kufaidika na katika siku hii ya leo, siku ya Ijumaa, na tu, tuwe tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalie amali zetu katika hii siku. Ama baada ya hiyo, tutangulizi kidogo e, Mungu akituwezesha insha Allah tutakumbushana leo juu ya jambo la subra. Subra ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu. Inna sabra min a'zami khisali alkhair, ni jambo bora miongoni mambo ya khairi. Hasa Allahu alaiha alayhi salam hasa Allahu alayhi ta'ala fi kitabihi alazim. Ni sabra ni jambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amesisitiza katika Qur'an wa amara bihi rasuluhu al-karim Na mtume pia vile vile ameamrisha Allah anamamrisha waumini kuwa na subra. waradat maddatu sabri fi al القرآن fi 104 mawadhi'a Na hiyo neno la sabr katika Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaja mara 104 hiyo yote inaonyesha utukufu wa hiyo sabr faqad amara Allah nabiyahu bi khuluqi as-sabr Allah subhanahu wa ta'ala amemamrisha mtume wake uh, juu ya sabr kwa sababu sabra ndio kitu ambayo inasaidia mtu katika hii dunia kwa sababu mwanadamu katika hii dunia anakuwa na hali mbili hali ya kwanza ni hali ya asara yani atakuwa katika furaha atakuwa katika khairi akiwa katika khairi kitu ambaye inampasa yeye na iko juu yake yeye kuwa na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana maulama wanasema al-imanu nisfan imani inagawanyika kiwango viwili imani yote ni nusu mbili nusu ya kwanza ni shukr ni mtu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala unapata khairi unapata jambo la khairi unapata mali kitu chochote unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala nusu ya pili ni sabr kuwa na subra kwa sababu katika hii dunia hali moja idumu mtu leo anakuwa na furaha kesho anakuwa na shida leo anapata mali kesho anakosa leo anakuwa na siha kesho anakosa siha kwa hivyo katika hali ya siha unafaa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na katika hali ya shida ya maradhi unafaa kuwa na subra ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akikuwekea mambo na shida katika hii dunia haimaanishi ya kwamba wewe ni unachukiza kutoka kwake kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anampatia imtihani na shida wale watu ambao anawapenda ndio maana maambia Manabii ndo watu ambao wako na shida na imtihani kubwa kuliko watu wote. tumangalie Nabii Adam alayhi salam alilingania katika da'wa miaka mia tisa na elfu tisa na mia tano. Hiyo miaka yote alikuwa anafanya da'wa, analingania watu, lakini pamoja na hiyo watu wachache ndio wamemamini na yeye subhanahu wa ta'ala Allah hakuwajalia wa wawe ni wenye kupata imani alisubiri katika da'wa hiyo miaka yote tukirudi kwa nabii Ibrahim alayhi salam Nabii Ibrahim alayhi salam alikaa bila kupata mtoto muda mwingi baada ya kupata mtoto Allah subhanahu wa ta'ala alimamrisha yeye kuchinja mtoto wake hiyo ni mtihani ya hali juu ndugu zanguni tukirudi kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye pia vile vile amepata mtihani mingi miongoni maiza hizo ya mtihani na shida ambazo alimepata wakati watu wake walimfukuza walimpiga vita mpaka imevunjwa meno yake kwa ajili ya dawa kwa hivyo wewe ukipatwa na shida usidhanie kwamba wewe Allah subhanahu wa ta'ala anakuchukia ama amekuletea shida sababu hakupendi Allah subhanahu wa ta'ala anamletea shida wale watu ambaye anawapenda ibadallah ittaqullaha ta'ala mcheni Allah subhanahu wa ta'ala fi jamii ahwalikum katika hali zenu zote wasbiru ala ma yanalukum na kuwe na subra katika yale watu, yale vitu ambazo zinawapata katika hii dunia fa innal insana fi hadhihi dunya yubtala bil khairi wa shar kwa sababu mwanadamu katika hii dunia anapatwa na shida anapatwa na imtihan juu ya jambo la khairi na jambo la shari wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum was-sabirin Allah subhanahu wa ta'ala anawapatia mtihani kuangalia nani atashukuru na nani atakufuru huwa nisfu iman kwa hivyo imani ni nisfu mbili kama tulivyosema na sabru ndo nusu ya imani fasabru huwa habsu nafsi sabru maana yake ni mtu kujizuia kutokamana na kushtuka akipatwa na shida mwanadamu ama muislamu anafaa asiwe ni mwenye kushtuka anafaa kuwa na sabra wa huwa ala thalathati anwa na subra ni inagawanyika vigawanyo vitatu sabrun ala ta'ati llah mtu kuwa na subra juu ya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala katika sala sawa sala inataka subra kwa sababu unaamka usiku unaamka wakati wa baridi hiyo yote inataka sabru wa sabrun an ma'siyati Allah na sabru ya pili ni mtu kuwa na subra katika maasi Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha watu wasifanye maasi hiyo maasi ndio nafsi inapenda kwa hivyo wewe unazuia nafsi yako na kuwa na subra katika hiyo kutofanya hiyo maasi. Na kiwango ya tatu ni asabru ala aqdari llahi almu'lima. Mtu kuwa na subra juu ya yale yale kitu ambayo inampata katika hii dunia ambayo inamuumiza yeye. Iwe ni maradhi, iwe ni kufiliwa na kufiliwa na ndugu zake, baba yake, watoto wake hiyo yote ni yale vitu ambayo inamuuma Allah mtu Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtu kuwa na subra kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala nabluwannakum hakika tuna tunawa tunawafanyia mtihani hata na'lama almujahidina minkum wasabirin mpaka tujue wale watu ambayo wanakuwa na subra na watakuwa na, watakuwa wanapigana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala فأما الأول الصبر على طاعة الله فمما لا شك أن في الصلاة مشقة kiwango cha kwanza ambayo tumetaja ni mtu kuwa na subra katika taa taa ni yale vitu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliamrisha wanadamu uh, bila shaka hizo vitu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha watu uh, inataka inataka subra as-salat fi salat it'abu lilbadan katika sala kuna kuchokesha mwili wa hirmanu minan nawm na mtu anaacha usingizi anaenda kusali katika salatul fajr wa fi sawmi mashaqqatu lilju' na katika saumu kuna shida ya njaa na kuna shida ya kiu hiyo yote inataka subra wa man'u nafsi min tanawul shahawatiha na kukataza nafsi uh, kufanya yale ambayo nafsi inapenda fa fi sadaqati badlu lilmali almahbubi ila nufus katika sadaqa pia kuna kutoa mali ambayo moyo inapenda haitaki kutoa lakini Allah subhanahu wa ta'ala anakuamrisha uwe ni mwenye kutoa sadaka na zakat na hiyo kutoa sadaka na zakat nafsi haipendi wa hadhihi almashaq la tulaimu raghbata nafsi na hiyo shida yoyote au nafsi ya mtu haipendi fahiya mayalatun ila raha kwa sababu nafsi ya mwanadamu huwa ina inapinda na inapenda raha shahihatun bilmali inakuwa na bukhl katika kutoa mali harisatun ala alhaya inapenda kuishi maisha marefu washaitanu yuzayyinu laha dhalik, yani shaitani pia ina inampambia hiyo maisha ya dunia na kumfanya nafsi iwe ni yenye kupenda kuishi muda mrefu. Fahiya bihajatin ila sabr. Kwa hivyo kama ni hali ya binadamu ni hii, kitu ambaye inafaa na inampasa yeye huwa akuwe na sabr alladhi tastati'u bihi athabata ala taa. Hiyo sabra na kuwa na subra ndio inamsaidia nafsi kuwa na utulivu katika dhaa wa tahammulil mashaqqa na kuvumilia hiyo shida ambayo anapata katika taa wakati anafanya ibada na kumjikataza na maasi ila al-iman alladhi tudriku bihi husna aqibati ta'am kwa sababu akiwa na sabra anajua ya kwamba misho misho mema itakuwa ni yake siku ya kiyama atakuwa ni mwenye kulipwa Uh, Allah subhanahu wa ta'ala anasema innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab malipo ya wenye kusubiri inakuwa pasi pasina kiwango Allah subhanahu wa ta'ala mtu, mtu akitenda amali huwa anam anamandikia alhasanatu bi'ashri amsalha hasana moja wema moja mtu akifanya anaandikiwa maradufu mara kumi isipokuwa sabr mtu akiwa na sabra Allah subhanahu wa ta'ala hakutaja malipo yake ni ngapi amesema ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab wanakuwa wanalipwa sabra jaza yake na malipo yake inakuwa ni bila kiwango katika amali ya mwanadamu ambayo anafanya yote huwa inakuwa na kiwango isipokuwa amali mbili amali ya kwanza ni sabr mtu akiwa na sabra anakuwa analipwa bila mali, bila kiwango vile vile mtu akifunga um, Allah mtume Allah subhanahu wa ta'ala anasema as-sawmu li wa ana ajzibi malipo ya saumu haikutajwa inakuwa bila kiwango Allah subhanahu wa ta'ala anamlipa bila kiwango fasabrun ala ta'ati huwa as-sabru ala ikhlas an-niyya was-sabru ala ta'ati yanqasimu ala thalathati aqsam na hiyo mtu kuwa na subra katika taa maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala huwa inagawanyika sabrun qabla fi'li taa sabru mtu kuwa na subra kabla hajafanya tendo la ibada mfano mtu anataka kufanya sala mtu kabla kufali, kusali anakuwa na subra kabla hata kuingia katika sala subra gani ikhlas niyya kwa sababu ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika hiyo tendo ya kuswali kwa sababu nafsi mara nyingi inapanda inapenda aria kujionyesha mtu anapenda akiswali mtu akimwona hiyo ndio nafsi inapenda mtu ataje huyu mtu anaswali mtu anafanya ibada anafunga hiyo sabra ya kwanza mtu anakuwa na sabra katika kufanya ibada na katika ikhlas kwa sababu mtu kuleta ikhlas katika ibada ni ngumu sana inataka sabr sabra ya pili katika taa athnaa taa mtu kuwa na sabra katika taa wakati anafanya an yuaddiha ala alwajhi almashru' mtu kufanya hiyo ibada katika ile njia na mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam mtume ameamrisha watu wasali kadhaa wewe unafaa usali vile vile bila ku pinda wala kugeuza athalith sabrun baada adai taa sabru mtu kuwa na subra baada ya kufanya hiyo tendo la ibada an yasbira ala kitmaniha mtu kuwa na subra katika kuficha hiyo amali ambayo ametenda mfano amefunga yani bila kutangaza anakuwa na sabra katika hiyo uh, hiyo ibada ambayo amefanya kuwa na subra na kutoonyesha na ili isalimike na riya ibadallah aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وخلانه أما بعد بعد kumshukuru شكور الله سبحانه وتعالى tunarejea katika khutba yetu na kukumbushana katika mambo la sabr tumetaja sabra katika taa sabra mtu kuwa na sabra wakati anafanya ibada na kiwango cha pili ni mtu kuwa na subra kutokamana na maasi yale vitu ambayo ametakataza Allah subhanahu wa ta'ala sarika mfano kuiba kufanya zina hiyo yote ni mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekataza na nafsi inapenda kwa hivyo unafaa kuwa na subra katika hiyo jambo la maasi fa amma sabru anil ma'siyati fa min al-ma'lumi anna an-nafsa ammaratun bisu kwa sababu nafsi ya binadamu hakika inapenda mambo mabaya illa ma rahima rabbi isipokuwa ile nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameokoa fahiya mayalatun ila tanawuli shahawatiha nafsi ya mtu inapinda na kupenda kufanya maasi falau kana fi dhalika madaratuha pamoja na kwamba anajua na hiyo maasi inaweza kumpelekea maangamifu na katika adhabu ya moto wa shaytanu yuzayyinu laha dhalik na shaytani na e, inam, inamtengenezea hiyo maasi inampambia fa idha lam yums, idha lam yumsikaha sahibuha bizamami sabri jamahat bihi wa hina idhin yas'abu istirja'uha kama mtu ajakataza nafsi yake na kuwa na subra katika hiyo hali ambayo nafsi inamwamrisha hiyo nafsi itaenda kumpelekea katika mwangalifu wa mimma yu'inu ala sabri ala al-ma'siyati shay'an na kitu ambayo inamsaidia mtu katika maasi ni kitu mbili al-awwal an-nadharu fi aqibati al-umur mtu kuangalia je nikimaliza kufanya hiyo maasi nitaenda kupata nini angalie ile iqaba ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewekea mtu ambaye anafanya hiyo maasi fa inna sabra an ladhatin ajilatin ashalu min alwuqu'i fi narin hamia kwa sababu mtu kuwa na subra na kujikataza katika raha ya time ndogo ambayo ni kidogo ni bora kuliko mtu kufanya hiyo maasi na kuingia katika moto ambayo inadumu Ashayu thani kitu cha pili ambayo inamsaidia mwanadamu kutofanya maasiya na kujizuia na maasiya alhayau min Allah mtu kuwa na haya na Allah subhanahu wa ta'ala mtu kumwonea Allah subhanahu wa ta'ala haya ambaye amemuumba akamneemesha akampatia neema mbalimbali mtu anafaa kuwa na haya na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu mtu akiwa na hali hii atakuwa ni mwenye kuacha معصية كما قال تعالى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ama yule mtu ambaye anaogopa ana, ana kusimamishwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ile siku ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anamsimamisha mbele yake akaogopa hiyo siku wanaha nafsa anil hawa na akakataza nafsi yake kutokamana na yale vitu ambayo nafsi yake inapenda fa innal jannata hiya almawa hakika mtu kama huyu janna pepo ndo makazi yake wa amma an-naw'u thani min anwa'i sabri amma kiwango cha tatu katika sabru ni as-sabru as-sabru ala aqdari llahi al-mu'lima mtu kuwa na subra juu ya vitu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempangia ambaye nafsi yake haipendi miongoni mwa hizo vitu ni kama ugonjwa uh, mtu kupanda kupatwa na shida hiyo yote inataka sabr fa innal masa fa innal masaiba fa inna ala almuslimi fi hadha habsu nafsi an aljazai wa habsu lisani an atashakki wa habsu aljawarih an alaf'al almuharrama mtu muislamu akipatwa na jambo kama hiyo uh, juu yake akataze nafsi yake min aljaza kushtuka kushtuka sana wa habsul lisani ani tashaki na kukataza ulimi wake kutokamana na kushtaki sana nimepatwa na kitu fulani nimepatwa na shida fulani afai kusema hivyo wa habsu aljawari anil af'ali muharrama na kukataza mwili wake kufanya vitu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha mfano mtu amefiliwa uh, akaribu wake mtu anaenda anapiga kelele anachana nguo yake hizo vitu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wameharamisha wasabru ala dhalika yakunu fawra nuzuli almasiya na mtu kusubiri katika jambo hilo ni inakuwa baada ya kupatwa na hiyo msiba mubasharatan hiyo hiyo wakati kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam alipita siku moja akaona mwanamke analia anafanya vitu ambaye hafai kwa sababu amefiliwa na mtoto wake Mtume akamwambia kuwa na subra. Huyu mwanamke akamjibu Mtume sallallahu alayhi wasallam, wachana na mimi, wewe hujapatwa na kitu ambaye imenipata mimi. Mtume akamwacha akaenda zake. Baadaye akaambiwa mtu ambaye wewe ulimwambia hivyo ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Akaenda akaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia as-sabru 'inda sadmatil ula mtu kuwa na subra ni ile wakati ambayo amepatwa na hiyo msiba. Kwa hivyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni miongoni mwa wale ambao wanakuwa na subra na wakapata malipo ya subra bila malipo, bila kiwango inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك وربيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا وانصرنا على من عادانا واحفظ بلادنا واصلح أولادنا واشف مرضانا وآمن واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون